Vama, draga braćo, poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allaha subhanahu wa ta'ala uzvišeno molim da vas nagradi najljepšim nagradom što ste se odazvali. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nagradi ovaj tuzlanski žemat ovdje koji je čija inicijativa da ovaj naš susret se dogodi, Allah subhanahu ta'ala da molim da je nagradi najvišom nagradom, da nam podari da budemo iskreni u što smo se odazvali na njihovu inicijativu, da zaista Allah subhanahu ta'ala spusti svoj bereket na ovo naše sjelo u Allahovoj kući, da nam ovo sjelo bude inicijativa onima koji nisu još počeli ili kasnije sa pripremama za jednog od najvećih gostiju za svakog muslimana i najveću blagodat za svakog muslimana vremensku blagodat koja nas čeka za nekoliko dana. prilike je tako još nekih desetak dana za Allahovu pomoć, već ovaj naš dragi gost će nam pokusati na, na vratu za Allahovu pomoć. Ja Allah svana tajala molim da nas učini od onih koji će dočekati Ramazan, da nas molim Allah svana tajala da nas učini od onih koji će dočekati Ramazan, koji će Ramazan dočekati kao istinski vjernici, onako kao što to prve generacije i molimo Allah tara da nas učine od onih koji se Allah subhanahu wa u Ramazanu osloboditi od djetinske vatre. Ovo što dobim da nas Allah subhanahu tara učini, ali mi se nam učini od onih koji će dočekati Ramazan, ima potporu u sunetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa imam tabarani prenosi od Enesa radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi se priključio Ramazan dolio i govorio da tako kad već mjesec u Ređebu, da tako imao još i Ređeb, Šaban, tako prije Ramazana da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio Allahu barik lana fi Ređebe wa Šabana wa balibna Ramadan. O Allah ti nama podari reket u Ređebu i Šabanu, a dadnim nas, učini nas od onih koji će dočekati Ramazan. Pa ja vas stvarno tada molim da nas učini od onih koji će dočekati, dočekati Ramazan. Iako treba odmah naglasiti da Ramazan, dakle, nije e, neki poseban mjesec u kojem će muslimani sva svoja dobra djela i sav svoj bazit svesti na njega. Dakle, nije, e, nije Ramazan neko posebno vrijeme kao cilj da se samo tad Allah subhanahu ta'ala i valjda čini da sva svoja dobra djela svedemo na Ramazan. Nego, kao što su sada i prednodnici ovog umeta govorili, da djela vjernika nemaju svoje vremenski, nisu ograničena, znači nemaju kraja. Da djela, djela vjernika nisu vremenski ograničena osim smrću. Dakle, da mu'min radi sve dok je da mu'min radi sve dok je živ. Ovo kad kažemo radi, dakle radi sve ono što ova riječ radi podrazumijeva. Ali kad govorimo već o dinu i islamu, onda misli se radi djela koja su, za koja očekuje nagrad kod Allah subhanahu na ahiretu. Mi nijetom i iskrenim odnosom sa Allahom subhanahu ta'ala možemo većinu, ako ne i sva svoja djela pretvoriti u ibadet. Dakle, jedan vjernik koji ne zaboravlja na Allaha subhanahu wa ta'ala, stalno na njega misli, vezan je srcem za njega, voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Zahvalan je Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima koji ne može izbrojati i koji ne može shvatiti. Vjeruje čvrsto Allahu subhanahu wa ta'ala najljepša imena njegova savršena svojstva. Vezan je za njega, ne odvaja se svojom svijeće od njega, može da svojim nijetom, iskrenim nijetom, i je Allah subhanahu ta'ala u njegovom srcu u svakom trenutku može da sav svoj život, sva svoja djela pretvori u Ovaj, ovaj, ova činjenica najbolje pokazuje da je Ramazan samo jedna posebna sezona gdje vezano ili većina ljudi ne može postići taj tempo, da tako da uvijek bude na, na nivou imana i budnosti i opreznosti, nego šeitan napada, gasar se ili tako ljudi su skloni slabi, skloni slabostima svojim, ne ih savladava i tako dalje, pa je, kako kaže e, Rasul sallallahu alaihi jednom od ashaba, kad je primijetio tu situaciju, da oni kad su kod Rasula sallallahu alaihi da im je iman, da tako, kao da Allaha gledaju, kao da džennet vide ispred sebe, a kad odu svojim ženama i svojim kućama, da to malo izmijedi, pa je bojao se za sebe licemjerstva, kom je Resul sallallahu alaihi sallam rekao sa'atan te sa sat ovako i sat onako. Ne može, znači, e, ljudska priroda i čovjek ne može izdržati taj tempo da uvijek bude da tako na vrhuncu te budnosti. Međutim, Ramazan zato dolazi kao poseban, poseban, posebna sezona gdje se to treba posebno da intenzivira. Ali to ne znači da u ostatku vremena i ostatak godine treba da nas savlada gaflet i da se gafletu prepustimo i da kažemo ajde doći opet da radimo. Ne. Mokmin radi sve do smrti i nema penzije. Mokmin radi sve do je i nema penzije. Dakle, nema stanke. Čak što više, naprotiv. Enes radijallahu an je od Asaba koji je duže živio i dočekao duboku starost. Pa kad je u starosti ljudi kad su ga vidjeli, koliko se ponovo trudi u Ibaretu, koliko ponovo radi i koliko, je tako, žrtvuje od svog vremena, od svog rahatluka, koliko se umara, pored starosti godina, pa su mu prigovorili, eto ti si bio sa Allahovim poslanikom, sa ali je sve služio si, njegova sluga bio, bio si ovo, nabrajali smo sve od dobrota njegovih što je, pa zašto Isar toliko trčiš pa kaže, Enes radijallahu anhu prenosi svoj njega je rekao da upravo e, smrt se približila starost, pa kaže, a kad konj koji je u utrc, kad daje maksimalno svoju snagu od sebe? A, nije u startu, nego na cilju. A pa tako, baš pred ciljem evo ja sam pred ciljem i baš sad. I nije mudrosti da konem i da sad se prepustim ratu, nego je pa sad treba rat, ali tako, pred ciljem, tako, očekujem smrt svakog trenutka, da maksimalan trud dadnem od i da se učinim Allah subhanahu ta'ala. Zato nas Allah samo ta'ala upozorava da ne bi shvatili mi Ramazan kao jedinu sezonu kad treba da radimo, ne, nego da shvatimo Ramazan kao posebnu šansu kako i stoji u, u uh, naslovu ovoga delta koje su stavila braća ovdje, da je Ramazan kao posebna prilika, jedinstvena prilika, gdje se može zaraditi daleko više nego u ostalim trenutima. Međutim, وَعَبُدَ رَبَّكَ je يَأْتِيَكَ kelefin, Allahu ibadeti čini, Allahu robuj, sve dok ti ne dođe smrt. Sve do smrti i Allahu robuj. Kome i ovo obraćanje, ovo je obraćanje Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa Pa ako je njemu tako, onda je nama još preće da bude, da bude tako. E, Ibn Huzeyme, Vejhaki i ostali bilježe od Selmana radijallahu anhu hadis da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije samog Ramazana držao govor hutbu i obratio se obratio se ashabima Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam i govorio o Ramazanu. Između ostalog, neću citirati cijeli hadis, ali spomenuti neke stvari koje smatram da, da su bitne, bitne sve, ali posebno ističu važnost Ramazana. Pa prvo što je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam u tom obraćanju što je prenio Selman radijallahu an, da je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam dolazi vam mjesec Ramazan. Evo dolazi vam mjesec Ramazan. To je šehrun mubarakun azim. Šehrun azimun mubarakun. Pa je onda Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam po objavi od Allah subhanahu wa ta'ala, vi znate da on ne govori po hiru svome, dakle rekao za mjesec Ramazan, on ovaj mjesec Ramazan je kod Allaha subhanahu wa ta'ala šehrom, avimom, veličanstven mjesec. I mubarakom, i veličetan mjesec. Ovo mubarak nećemo ni prevoditi tako. Mi svi dobro razumijemo, razumijemo kad unesemo ima bereketa, kao što dobro osjetimo da tako i kad nema bereketa Pa ovaj mjesec je, po svjedočenju Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, veličanstven i plemenit mubarak. Ričeta. Dakle, svaki trenutak i svaka sekunda i svaku, znači čitavo to vrijeme, čitav taj mjesec je veličanstven i svaki njegov trenutak je veličanstven. Sve u njemu što je veličanstveno da je Resul sallallahu alaihi sallam od tih veličanstvenih stvari vezane za mjesec Ramazan istako između ostalog da je fi ili Resul Kader. U njemu noć kada? Noć sutra. Ta noć Allah subhanahu wa ta'ala za nju svjedoči da je hajron min el šao. Bolja od hiljadu mjeseci. Jedna noć. Samo jedna noć. Pogotovo sad, u, na ovom našem podneblju ta noć dođe jako kratka. Tih nekoliko sati, braće, tih nekoliko sati bolja je od hiljadu mjeseci. se kaže bolja je od hiljadu mjeseci, to jest bolja od djeva, od rada i truda u hiljadu mjeseci. Dakle, trud i rad i djelo u toj jednoj noći, u to nekoliko sati, je bolje od rada i truda od, u hiljadu mjeseci drugih u kojima nema Zato kažemo da je Ramazan jedinstvena prilika, posebna prilika, posebna šansa. Zašto? Zato što e, treba da Allah subhanahu wa ta'ala budemo zahvalni na tome što nam pruža. Treba da mu Allah subhanahu wa ta'ala treba istinski biti zahvalan na tim šansama koji nam daje, koji nam pruža. Kada bi neko, kada bi, na primjer, hajde uzmemo neki supermarket ili neka firma, neki, e, neki poslodavac ili neka, hajde, možemo uzeti trgovinu, tako, kada bi ponudio ili neki poslodavac, kada bi ponudio da on nudi u određenom trenutku, u, određenom, u određenoj sezoni, da dođeš, da se prijaviš i da radiš, da tako, neko kratko vrijeme, a da će te on za to kratko vrijeme, za nekoliko sati rada, radnog vremena, nagraditi višestruko, mnogostruko. Kao da se radi da će ti upitati radni staž od 1000 mjeseci. Pa, ili da ćete istrati kao da se radi jednu svijetu. Ili tako nešto. Šta mislite da li bi mi mogli od ljudi stići tamo, prići? Da li ste koja bi guža bila I koja, koje bi nadretanje bilo za, za markom i eurom, tako? E sad, mi kad treba, sebi treba da približimo šta nam Allah treba nudi, onda, ako ne možemo drugačije, a u ovom našem vremenu obično ljudi su vezani i razumiju, najbolje razumiju da tako eule i, i, i ovaj, stvari koji su vezane za euro, onda im moramo čak i te stvari početi prikazati na taj način. Allah sama tala nudi ta noć to kad bolja vidjeti mjeseci. Allah vas je naziva da je to noć inna anzalnahu fi lejletul kada. Mi smo Kur'an objavili u Lejletul kad. Inna anzalnahu fi lejletul mubarak. Ja mi smo ga objavili, Kur'an smo objavili u plemenitoj noći. Ta noć mubarake, jer mubarak je po svjedočenju Allaha subhanahu wa ta'ala. To je noć u kojoj se spuštaju tenezzelu melaiketu فيها والروح تنزل الملائكة والروح فيها spustaju se meleci i, i Džibril se spušta u toj noći. I ona ovaj je saram, hatta masra je fest, ona je mir i spas, blagoslov je u njoj, sve dok ne nastupi žara. Ta noć je na noć, bolja od hiljada mjeseci, dijela u njoj se bolja od hiljada, od hiljada drugih mjeseci. To je šansa koju Allah subhanahu tada daje i pruža. Rekao sam da moram biti zahvalan Allah subhanahu dala na to. Kako sam biti zahvalan? reći alhamdulillah, hvala Allahu koji je dao tu jednu noć. Nije tako vraću. Naša zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala će se ugledati u tome da mi ustanemo i da tražimo tu noć i da pokušavamo da radimo tu noć ono što će se Allah subhanahu wa ta'ala najviše biti zadovoljan. Ovaj mjesec Ramazan je mjesec dobrih dijela, za koji Allah subhanahu wa ta'ala više nagrađuje, kao što je spomenuto za hadithu, rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men tada fiha ili tada fiha bi khasati min hisali hajri, kane ke men tada faridatan fi hajriha, onaj koji ispuni, ko sa dobrim djelom u Ramazan bilo kakvim dobrim djelom Biće kao onaj koji ispunio važiv i fard, neki fard u nekom drugom mjesecu. A onaj koji ispuni prvo, men eda faridatan e, fiha, kane ke men eda seb'ina farida fi gajriha, fima sivahu, onaj koji ispuni neki fard u Ramazan, izvrši svoj strogu obavezu prema Allahu subhanahu Tala u Ramazanu, bit će mu nagrada kao onaj koji je ispunio 70 fardova u drugom, u nekom drugom vremenu mimo Ramazana. Poseban je rekli tu djelom. Više struke nagrade, poseban bereket, skoncentrisan bereket. Mjesec u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala objavio najbolju knjigu. Mjesec u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala odlučio da počne objava Kur'ana i da počne osnivanje najboljih ummeta koji će se ikad pojaviti među svim ummetima. A to je ummet sljedbenik, ummet sljedbenik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ummet sljedbenik Kur'ana Mjesec u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Inna hada al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ovaj Kur'an upućuje na nešto što je najbolje. taj mjesec koji je Allah subhanahu wa ta'ala posebno وَلَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Tebe, Mohameda, nismo poslali nikako drugačije osim kao milost ili samo radi milosti prema svim svjetovima. E tu posebno milost je Allah subhanahu wa ta'ala ukazao u tom mjesecu. A onda je Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti ostavio da svaki put kad dođe isti taj mjesec opet obnavlja i otvara vrata te svoje, te svoje milosti. Te svoje milosti. Na kraju ovog hadisa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam dođite ili Ramazan iskoristite za četiri stvari. Dvije koje su posebno za sa je posebno zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala i dvije bez koje vi svakako ne možete. Dvije koje su osudne stvari za vas. de u Ramazanu, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, ovaj mjesec iskoristite za četiri stvari. Dvije sa kojima će Allah subhanahu wa ta'ala posebno biti zadovoljan, a dvije koje su za vas osudne, presudne stvari. Pa kaže ovdje dvije sa kojima će Allah subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan, svjedočite šehadet la ilaha illallah. Dakle, ispunite Ramazan sa šehadetom la ilaha illallah. Svjedočite Allahu da on jedino božanstvo koje zaslužuje da mu se ibadet čini. I istikva činite. Tražite oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. To su dvije stvari sa kojima će vam vaš gospodar biti posebno zadovoljan, a koje su dvije stvari koje, koje svakako vi bez njih, to su osudne stvari za vas, tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala džennet i utječite se, tražite od Allaha subhanahu wa ta'ala da vas zaštiti od vrata. Da vas Allah subhanahu wa ta'ala zaštiti od vrata. Ovaj mjesec je razan mjesec posta prije svega. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio i vađibom učinio. Pardon, ruknom islama. Rukni islama sastavni dio islama. Da se ovaj mjesec posti da se ovaj mjesec posti. Međutim, ovaj mjesec nije ograničen samo na post. Jeste od i slava da se posti. Međutim, ovaj mjesec nije ograničen samo na post, nego je ovaj mjesec ispunjen, dakle, hajratima mimo, mimo posta. Svaki, rekli smo, trenutak, svaki trenutak u ovom mjesecu je veličanstven i ispunjen raketom ovaj mjesec koji dolazi, koji je tu pred Ovo skretanje pažnje na mjesec na treba posebno da bude skretanje pažnje na pripremu. Psijsku pripremu, pripremu srca i duše da taj mjesec maksimalno iskoristim. Dakle, ovom mjesecu treba posebno da se radi, Jer taj breket koji dolazi tu, ja se ispredam sa Allah s.w.t. nas počastio da za taj breket znamo, da smo ga naučili, da smo hadite o tome čuli i evo dao nam zdrave i života i taj mjesec je pred nama. Kul bi fadlillahi i obi rahmetihi, fa bi zalike fa li jefrahu hajrom nima i džema'un. Reci Allahu i blagodatnju. Šta je ovdje najveća Allahova blagodat? Din, islam, tim i blagodatima. Od tog islama ovoj blagodati Ramazana, kul bi fadlillahi, reci i blagodatima i njegove milosti, ovi rahmeti, i njegove milosti nek se raduju. Pa evo Allahova blagodat Ramazan, a posebna blagoda Ramazana je upravo njegova milost u svom Ramazanu. je nek se raduju. To je bolje od onoga što oni skupe. je ovaj insan jednik, on inače tako većinu svog vremena i života potroši skupajući. Čitav život nešto kuplja, tako savjeri, i u mu vrijeme prođe. A Allah subhanahu wa ta'ala i onome što se bere, on se jako rad, raduje i na ono što je skupi, on je jako ponosa, Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala treba da nas, da nas podučava, da budemo ponosni i da se radimo nečemu više, nečemu drugom, a to je Allah subhanahu wa ta'ala blagodat din, a od ovog dina je Ramazan, od tih blagodat posebnih Ramazana je Allah subhanahu wa ta'ala milost. Allah subhanahu wa ta'ala To je Ramazan čime treba ispuniti? Imam Zuhri kaže i da dakala Ramadanu pa inama huve u Kur'an wa ta'anu Sa'an. Kad nastupi Ramazan, to je samo učenje Korana i e, udjeljivanje sadaki u hrani ili da se naravne sve se nabrane ljudi. Pa kaže, imam Zuhri, ta'ala, e, mjesec Ramazan je zapravo samo učenje Kur'ana. Pa primijetite, dakle, da Selef nije gledao na post. Post je poseban i badet, ali čime vrijeme drugo iskom, jer samo sam post je zapravo suzdržavanje, nije neka, neki aktivni ibadet, nego je zapravo sam suzdržavanje. O Traži se od nas postavljanje nečega, ne činjenje nečega, dobro. Ako ostavimo jelo i piće i strast u Ramazanu, čime ćemo ispuniti onda vrijeme? Kaže Imam Zuhri, to je samo učenje Korana. To je samo učenje Korana. Selef i predovnici, ispravni predovnici ovog umeta, mjesec Ramazan su koristili samo za učenje Korana. Čak su učenja na I učitelji ovog umeta najveći imami ovog umeta uz Ramazan postavljali čak i podučavanje dinu i šerijatu. Ni versove o dinu i šerijatu više nisu držali. Nego bi se ukrenuli učenju, učenju Korana. Prije njih pogledajmo život Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam. Vi svi znate da je Džibril alaihi sallam dolazio iz Ramazan i preslušavao Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam Korana. Je tako? Dakle, šta je Resul sallallahu alaihi wa sallam, pored posta u Ramazanu radio, osim što je još učio Kur'an. Nije, dakle, učio je Kur'an. Od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije prenešeno da je uz Ramazan, je tako, neka druga djela toliko na njima insistirao i, i radio kao što je učenje, učenje Kur'ana. Mimo učenja Kur'ana prenosi da je najbolji i najplemenitiji bio, najviše vjerio uz Ramazan. Međutim, i dijeljenje, na ta, e, dijeljenje sadake, da tako, i posebna, da tako, plemenitost u Ramazanu je pitanje opet trenutka, je tako? Jer ako hoćeš nešto da udjeliš, odlučiš i pružiš ruku, udjeliš. To je nekoliko trenutaka. Dakle, ali vrijeme kao vrijeme, najviše vremena je bilo ispunjeno čime? Učenjem Korana. Osim ako ga od toga nije, pa kako zauzeo džihad na Allahovom putu. Pa u ovome je poruka. Čitajte život Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam na ovaj način i lako ćete vidjeti šta ti treba da radiš. I gdje je uputa? Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam u Ramazanu najviše vremena provodi učen, učio Kur'ana, ako nije učio Kur'ana da je bio u džihadu. Onda je bio u džihadu a zadnje desetinu je bio posebno i tičarku, opet ako ne bio u džihadu. A ako bi ga džihad i borba na lavom putu od toga onda bi poslije taj tičak i to učenje Korana premjestio mjesec za Ramazana u Ševalu. Dakle, sve što treba da, da mi sad odlučimo, sad sebi program Ramazanski napravimo, jeste da sad ovo. Šta ćemo od Ramazana, čime ćemo ga Naravno, sve ovo se odnosi na što? Na naše djelovanje poslije važiba. Zašto poslije važiba? Zato što ništa u Ramazanu ne možemo učiniti, a da je Allahu draži od važiba. Ona se parla da je leđa abdom, kao što kaže Resul sallallahu bi misli na staratu Ničim mi se moj rob ne može približiti kao onim što sam mu ja učinio fazom. Važivo. Pa ako hoćeš Allah sama tela da se približiš, onda je prvo šta? Fazovima i važivima. Pust, Namaz u džematu. Post. Namaz u džematu. A onda ove stvari kojima govorimo. Tako, za ostatak vremena ispuniš učenjem Korana, jednjenim sadake, sa tako dobročinjstvom i drugim ostalim, ostalim djelima. Ali prije svega, šta post, namaz u džematu. Zašto? Zato što mnogi Ramazan će ispuniti u takvu klanjanju saravije. Ali, u toku dana, kako je postio? Šta je radio? Propustio namaze, nije klanio nikako, ili nije klanio u džematu. Važi mi klanjati u džematu. Nije klanja u džematu. I onda dođe i klanja u džematu na filu. I tako ga šeitan prevari. Svaki saba, i svaka polna, i svaka ikindija, i svaki akšan, i svaka jacija je preća da se klanja u džematu, u džematu sa muslimanima od Karavije. Iako za dvijenje u noći, u noćima Ramazana sveti posebno nagrada. Kao što kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, men kama Ramazana, i vahtisaban gufira lahu ma tekadama min zembi. Onaj ko probdi noći Ramazana, misli se, bude klanjao i namaz Ramazana, bit ćemo oprošteni svi grijesi prije koji je počinio. Bit ćemo oprošteni grijesi koji je prije počinio. vaš vahtisaban, vjerujući i računajući na nagradu kod Allah mora očistiti nije Međutim, ne može računati na ovu nagradu onaj ko ne ispunjava vađiv ili nema, nije ispunio, to tako. Prvo treba čuvati glavnicu i mjesta. To tako. Pa tek onda raditi na profit, profit, profit, ja raditi na ove eure i marke, tako da nam bude malo jasno. Dakle, to je o tome se radi. Treba čuvati prvu glavnicu, a to je ono što je Allah subhanahu ta'ala naredio, važi bi ispunjava. Pa nakon toga ukrenuti se ovim, ovim nafilama. Ove nafile svakako donosi veliki hajer. Men qana na imani, kao su prenosi, kao su prenosi od Rasula sallallahu alaihi hadijetu, e, da je rekao onaj ko ostane sa imamom, sa imamom na jaci na noćnom namazu ko ostane sa imam. Men kame ma imanim, hatta in sarika, kutibat lehu qiyamu lejla. Kao kutibat lehu qiyamu lejla. Ko ostane sa imamom i za imamom klanja sve dok imam ne završi i ne okrene se. Znaš što ove misli? Klanja imam jaciju, pa klanja teraviju, dva rekata, pa dva, pa dva, to tako, pa dva, pa ovaj ustrajava sa njim sve dok imam, ne završi i ne okrene se, misli se od namaza, bit će mu upisano kao da je bio silno, silnu noć. Bit će mu upisano kao da je bio cijelu, cijelu noć. Dakle, ovaj Ramazan koji je pred nama je ta posebna atmosfera, poseban, a, poseban E, posebna sezona za činjenje ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovaj post koji mi postimo u mjesecu Ramazanu je poseban breket i hajet. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da za njega posebno nagrađi i posebne nagrade priprema. Čak Allah subhanahu wa ta'ala kao za rijetku koja djela je jedna od džendetskih vrata posebno odredio samo za za postače. Za postače. Dakle, koliko Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje za post, samo on zna zato što za sva djela Allah s.w.t. nagrađuje. On, niko drugi. Ali kaže, sva djela sinova i su njima. Jel tako? A post je meni. I ja za njega posebno nagrađujem. I ja za njega posebno nagrađujem. Dakle, opet je to isticanje za post vidi posebna nagrada. Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam ističe da Allah s.w.t. jednim danom posta a može se odnositi u ovom hadisu na Rafilu, koja je manje vrijedna od posta Ramazana, da jednim danom posta Allah spano tala lice postača odalje od džehennemske vatre za 70 godina. Dakle, šansa svakome ko traži Allahovu milost, ko traži Allah subhanahu ta'ala, šansa onome ko čak i onima koji su izgubili nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, ovaj Ramazan posebno treba da, da povrati tu nadu i da vide da zaista kod Allah subhanahu wa ta'ala vrata nisu zatvorena. I da mogu na njih da pokuse i kad god hoće, a da je, a da je Ramazan posebna prilika. A da je Ramazan posebna prilika. Zašto je posebna prilika? Zato što Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: "Ila dakhala Ramadan u hadisu također kad nastupi Ramazan, putihat ebuvavu džem, otvaraju se vrata džem. U nekim predajima kaže putihat ebuvavu rahma, otvaraju se vrata milosti, otvaraju se vrata nebesa, u nekim predajima. putihat ebuvavu sana, otvaraju se vrata džemneta. Wa gulikat ebuvavu nar, a zaključavaju se vrata džemneta. Ovaj hadis možemo shvatiti bukvalno. Otvaraju se vrata dženecka širom. A možemo shvatiti šta? Da se otvaraju, odnosno daju povodi za sticanje dženeta. Može se shvatiti tako. Neki komentari kastori kažu otvaraju se vrata dženeta, to znači otvaraju se ili daju se povodi. Pružaju se šanse da svako sebi vrata dženeta otvori otvori posebno mjesec Ramazanu, Allah subhanahu ta'ala dodatno pruža šanse da stroko sebi džendetska vrata otvore, zatvori džendetska vrata. Zatim kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Wa sudite si i budu povezani šeitani. Ovo je posebna prilika, tako? Posebna šansa. Budu povezani šeitani u mjesecu Ramazanu. Međutim, ovo povezan šeitan ljudi shvataju, odnosno mnogi ne razumiju šta to znači. Posebno se zbunjuju kad vide da ljudi jednako ustrajavaju na lošim dijelima, jel tako? I u toku samog mjeseca Ramazana. I kad se iznenade od samog sebe, jel tako, da u Ramazanu posrne i počinje određene grijenje i da, jel tako, spotakne se. Tako da, međutim, o čemu se radi? Allah poslanik sallallahu alaihi nije rekao da se šeitani pobiju, niti da pomru, niti da i nestane. allah poslanik sallallahu alaihi je rekao da se šeitani pobiju, Je tako? Ukrote se. Međutim, šeitan i koji je svezan i ukroćen, on i može da djeluje, može. Može i dalje da nanosi štetu. Može ali ne može ko kada je pušten. Svježan, šetan, i da ne može da nanosi štetu, samo ne može onoliko i nije snažan, onoliko koliko je snažan i koliko je moćan kad je pušten. E sad, koliko je taj svijet, taj šetan sputan i koliko je spriječen da utiče na nas Ramadanu? Zavisi, znači, u kojem omjeru, je tako, je naš post ispravan. U kojem omjeru smo mi u svom postu i svojim dobrim djelima iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa se hadisi jedan u drugog uhlapaju. Značenje hadisa nadopunjavaju jedan drugi. Ovdje Resul sallallahu alaihi sallam kaže šeitani su sputani. Je tako? Otpadnici od zina su sputani u Ramazanu. Međutim, kako se spucani? Čime? U drugom hadisu će nam Resul sallallahu alaihi sallam podučiti nas na što se to odnosi, pa kaže jedne šeitana ježeri min ibni Adem međelatan šeitan kola čovjekovim tijelom kod kola njegova krv. Šta nam otkriva ovaj hadis? Ovaj hadis nam otkriva da zapravo post uskraćivanje hrane i pića od koje se proizvodi naša krv, uskraćivanjem hrane i pića se smanjuje snaga te krvi. Tako, sužavaju se krvi, sudovi i prostorci te krvi. I time se sputava šta? Prostor, še, djelovanje še, šetana. Time se sputava prostor djelovanja šeitana. Šeik sam Ibn Tejdi, u ta'ala, je govorio o stvarima koje kvare post i radi čega koja stvar kvari post i u tom kontekstu spomenuo ovu stvar. Pa kaže, šeitan kola krvotokom, a kad prestane jest i pit, krvotok slabi i sužavaju se krvi sudovi i time se sužava i sputava prostor šeitanu da djeluje na čovjeka. Koliko će čiji šeitan biti sputan, zavisno je o omjeru njegove iskrenosti i intenziteta njegovog ibadeta i prisutnosti njega u njegovom ibadetu i iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Toliko će Allah subhanahu wa ta'ala sputati njegovog šeitana, koliko je on, koliko se on približi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo stvar šta? Sve od slučaja do slučaja. Ta sputanost šeitanka je od slučaja do do slučaja. Ko se prepusti šeitan u Ramazanu, neće njegov šeitan biti sputan. Čak što više, bit će on liječe na ruke da, da ga sasvim obuzme i da radi sa njim prođe. Ali ko se Allah subhanahu wa ta'ala preda, pa Allah subhanahu wa ta'ala će mu uzvratiti. Ako on traži Allaha, Allah će i želi Allahu da se približi, Allah će se njemu još više približiti nego što ovaj želi Allahu da se približi. Kao što stoji u predaji, pa tako ko mi dođe za fedanja, ko mi se primakne za fedanja, mu se primaknem za lakat, pa tako, ko mi se primakne korak, ja mu se primaknem deset, ko mi dolazi hodajući, javu, mu idem u susret trčeći. Tako su u haditima Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam. To je Allahova milost, to je neograničena Allahova milost. To je neograničena Allahova spano kao dobrota prema njegovim robojima, od kojih on ništa ne očekuje i ništa ne treba a njegovi robovi sve trebaju od, od Allaha subhanahu wa ta'ala i ovisni su o njemu u svom postojanju u svakom trenutku. Dakle, poseban hajde i bereket u ovom postu. Mjesec Ramazan je mjesec šansa za svakoga. Šansa za onoga ko ne zna da uči Kur'an, da nauči u ovom mjesecu uči Kur'an. Mjesec onoga ko uči Kur'an, da u ovom mjesecu ponovi sve što je naučio i da nauči još se za onoga ko nije navikao da klanja na namaz, da u džematu, lakše je u džematu, lakše je sa drugim ljudima, je tako? Da u džematu stekne tu naviku pa da mu to ostane i poslije mjesec Ramazana. Šansa za onoga ko, ko nije navikao na gladovanje, na, post, da se navikne na to. Mjesec Ramazan je dokazano, braću, dosad, kroz našu praksu. I priznanja mnogih od nas, vidjet ćete da je mjesec Ramazan bio često prelomni mjesec u životima mnogi od nas. I da su mnogi od nas upravo odlučili da ustraju na namazu i da se okrenu Allahu i da se ozbiljno prihvate Allahu dina, upravo se to desilo u Ramazanu. Mjesec Ramazan je šansa za sve. Jedinstvena prilika za sve. Mjesec Ramazan kao rijetko koji drugi mjesec će nas podučiti kako da pobjedimo sami sebe. Kako da savladaš svoj strah. Jer šta je naš najveći problem u svakodnevnom životu? Evo analizirajte sebe, šta je tvoj najveći problem? Najveći tvoj i moj problem je što ti ne možeš da pobjediš sebe. Ne možeš da se savladaš, ne možeš da se ukrotiš, ne možeš sobom da vladaš, da se usmjeravaš kako, bi, kako ti znaš da bi trebalo. To je, pogledajte, slučaj, znači, nećemo govoriti u procentima, nego ćemo jednostavno reći svi ljudi oko nas. Dođemo samo jedan slučaj. Slučaj pušenja. Nema nijednog pušača da, da ti potvrti stane predstavi i da kaže ne, cigara je korisna, to je puno fadileta i hajera, ovo, vitamina i korisni stvari, ovdje ja se korisni, Naravno, isto da se pira, nijednog svi kažu, je, to je stvarno šteta, sama šteta, pa što onda plaćaš tu štetu? Pa što se tu upuštaš? Pa je stvarno nema smisla i opet nastavlja. I dok se govori ponovo zapali ga, šta se dešava sa njim? On je svjestan suludosti tog postupka i gluposti toga što radi. Da sam kupuje sebi štetu. Pa tako i svojim rukama nanosi i opet to radi. Šta je problem? ne može da vlada srbom. Dakle, ono što zna i što njegovo srce razumije, ne može da sprovede u djelo. Ne može, on ide li pali cigaru, tako. Tako ovaj slučaj sa cigarom i sa svim ostalim stvarima. Mnoge stvari, mnogi ljudi, većina ljudi su svjesni da su im postupci pogrešni. Al eto. Šta je ovo al eto? Znači da mogu da upravljam so, sobom. Pa ko da upravlja sobom? Zre, braću, dakle, pokušavam da razotkrijemo svoje, ta, svoja stanja. Kad ih razotkrijemo, da tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ovaj mjesec Ramazan bude prekretnik. Dakle, da ovaj mjesec, da molim Allah subhanahu wa ta'ala, ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ovaj mjesec bude prekretnica u životu svakome od nas. Kogod je na dobru, može da poveća svoje dobro, da bude drastična razlika između njegovog stanja prije i poslije. Kogod je na hajeru, može svoj hajer da mnogostruči i da ne liči više na sebe. Koliko još hajera iz njega ima koje nije iskoristio svaki od nas. Bez izuzetka. A pogotovo kad znamo da mnogi od nas pri sebi imamo, jel tako, tih stvari koji treba da se tako takvu njima. Mjesec Ramazan će ti pomoći u tome da naučiš komandovati sebi, da naučiš upravljati sobom, da se naučiš kontrolisati. Kad si stalno sit i kad ne znaš za osjećaj gladi, onda se tu učini ovoli. Uzneseš se, pogotovo što ovo društvo sad, ove nove generacije kroz obdaništa i škole, ja na Kiburu, Vi pratite nastavni stvari program i ponašanje e, onih odgajatelja u školama, danistima, na fakultetima, kako se odnose prema, e, prema našoj djeci. Odgajaju ih na kiburu i Bezobrazu. Usađuju u njih to. I još uvijek je sit i kad će, ko će onda pred njega stati da mu kaže boj se Allah? Ima, ima neko pred ko će stati, doći, račun polagati, jednom ćeš vidjeti ko si i šta si. I koliko si beznačajan i bezpomoćan. Neće se moći sjetiti ako ne bude postio, jer kad zapusti i kad osjeti glad i nemoć, je tako? I slagost, pa onda će vidjeti koliko je on tako gdje počinje njegova snaga i način se zasniva njegova snaga, odakle on crpi, odakle on dolazi, koliko je bespomoćan, beznačajan, da tako što će ga podučiti da bude, da bude skroman, da odmjeri svoju mjeru, da se ne uzdiže. Zašto ovo govorimo? Zato što je kibor rukn kufra. Oholost je rukn kufra. Ko što ima, ima svoje ruknove, ko što islam ima svoje ruknove. I ko što je najveći rukn islama namaz, tako je najvažniji rukn kufra kivu. Pohod. Pohod. Zar nije prvo što je za šeitana bilo? Šetana bio u imanu, li tako? Kad je došlo na naređenje, šta je prvo uradio? Eba was Odbio je i uzoholio se. Uzoholio se, braću. I to je strana s koje šeitan prilazi većini ljudi. Većina ljudi danas je na kufru. Zbog čega? Zbog stjebora. Oholost. Neće da se ponizi. Pred Allahom, gospodarom svih svjetova. Neće da robuje neće da robi, nego odgojen je da je on centar svijeta, to tako, i da se sve oko njega okreće. I sunce i A u to u svom stanju je jadan i smiješan. Jadan i smiješan. To tako. Jer ni sunce ni mjesec u svom kretanju uopšte ne obraćaju pažnju i ne primjećuju ga. On kao da ne A on se umisli, jel tako, da je tu on, tako glavna, tako figura, glavna faca, <laughs> tako, Allah sačuva. Zato ovaj Ramazan treba da iskoristi svako od nas. Da ako, Allah molim da nema toga, ali ako ima tragova svog kibra prinama da ga prepoznamo i da ga izbacimo. Ramazan nas posjeća na blagodati Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan ima svoje edebe. Ramazan nas vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Posebno ovo što sam spomenuo da je govorio šefu Islam Ibn Tejmije, da shvatimo suštinu posta. Kroz ovo šta kvari post, šefu Islam Ibn Tejmije je objasnio suštinu posta. Suština posta je da se, kroz se Allah subhanahu wa ta'ala, mi vratimo Allah subhanahu wa ta'ala, da se bojimo Allah subhanahu wa ta'ala, da se očistimo pred Allahom subhanahu wa ta'ala, da svom neprijatelju udarimo ogradu, da se zaštitimo od šeitana postom, da ga udarimo od sebe postom, da bi se približili što više Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad udarimo i odagnamo šeitana od sebe, onda se približavamo kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Što smo dalje od Allaha subhanahu ta'ala, sve smo bliži šeitanskih zagrljajima da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Pa je šeitan sam govorio da je zašto čovjek se da se ostavi mudrost da se ostavi jelo i piće. Upravo ovo malo prije što sam rekao, da se oslavi snaga organizma. Da se uskrati materija od koje nastaje krv koja kola našim tijelom. A kod kola sa njom i šeita, da se to uskrati. Zašto još? Zato što je jelo i piće i uživanje sa ženama, zato što je to strasti. A šetan upravo preko strasti savladava ljude, zarobljava i njihovim strastima. A čovjek kada nauči da savlada svoj strast, mnogi od nas da tako ne znaju značenje pravi, pravo značenje ovih riječi. Šta znači savladat svoj strast? Nešto silno želiš i onda niko te u tome ne sprečava, ti sam se kažeš, e baš neću. Pored silne strasti koja te vuče. Zato, kad to uradiš, na šetan gubi radu, smanji se njegovi, smanje se, da tako kažemo, putevi njegovi načini, s ko, koje strane poslije prići. Savladao si sebe, ukrosio svoje strasti, pucao mu, jel tako, puteve i kanale kod bi on mogao da kola kod tebe i on gubi tu tu vlast. Zato kaže šesto samim zemlje, post kvari nešto što je suprotno ovome. I ima suprotno dejstvo. Kvari jelo i, pi, i piće, zato što onda pomaže se šetana, kako ponovom daje snagu. Kvari odnos sa, sa ženom. Kvari. Zašto? Zato što je to opet popuštanje pred navalama strah, strasti kod nabojem, strasti, popuštanje, znači slabost. Tako, to je s jedne strane. S druge strane, zašto kvari odnos sa ženom post, zašto kvari hijjama post, zašto hajt kod žene kvari post, zašto žena u to ne može postiti? Ha? Teško bi se neko od nas mogao sjetiti. Ali Allah s.a. dao sve koji s islamu da se on sjeti, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala je u svim stvarima pravedan i odmjeren. I kod Allaha subhanahu wa ta'ala su sve stvari umjerene i odmjerene. Pa kad je Allah zabranio da uzimaš snagu, to je hranu i piće, onda je učinio i oslobađanje energije i snage stvarima koje će pokvariti post. Pa kad ti je Allah propisao da ne trebaš i ne smiješ jesti i pići u toku dana mjeseca Ramazana, to će te oslaviti. Ali ako bi pored toga još i izvadio krv i džavo, to će te još, šta? Još dodatno oslaviti i onda nećeš moći izdržati. izdržati. I to će ti već postati štetno. Štetno je zato kvari post. A žena u hajdu je tako gubi krv, gubi hranu, tako gubi snagu iz organizma, pa zato što sad putem hajda gubi tu snagu, naređeno joj je da ne posti, da uzima hranu. Jer kad bi spojila i post i hajda, to bi je drastično oslabilo i tako. I štetno djelovalo. Pogledajte odvjerenosti od vaka. Isto tako, odnos sa ženom, to tako, nije stvar u kojoj e, nije samo što je strast i što je poseban užitak, jel tako? Nije, nego je to oslobađanje, odnosno žalom, jel tako, je oslobađanje energije koja će dodatno, jel tako, naškoditi u slučaju da ne jede i da ne pije. Jeste Sa te strane kažu istu i namjerno povra, povraćanje će isprazniti organizam od hrane koja je potrebna organizmu, pa kaže to, ta stvar zbog toga kvari post. I evo ja sam vas usput podučio stvarima koji kvari post. Mimo ovoga ništa više ne kvari post, Dakle, može svako da zapamti. Nekoliko stvari kvari post. Još uz ovo možete dodati da kvari post uz Allahu pomoć da ispravno mišljenje, da kvari post takozvane ranjive inekcije ili infu, infuzije. Tako, dodavanje, do, znači vještačko dodavanje hrane u krvotok ranjive inekcije. Međutim, inekcije ljekovite, tako, bakteriološkog sastava, ne znam, ja nisam baš nešto da se razumijem medicina, znači ostali inekcije ne za uz pomoć Dakle, to je kroz ovo šta kvari post šehu Islam Ibn Tejme Rahmanullah Ta'ala je objasnio šta je suština post, šta je cilj. Da se organizam, u organizmu oduzme ta snaga koji bi mogao iskoristiti šeitan, međutim, ako dođe do toga da dodatno i preko mjere se ta snaga oduzme, onda je post pokva, onda je post pokva, pokva, Onda je post pokva. <coughs> pretjerivanje. Onda gubi se ta ravnoteža koju je Allah ta'ala dao u postu. Post je uspostavljanje ravnote, ravnoteži. Čitav ovaj din je adl, pravda. Pa je post šta? Pravda Allaha subhanahu wa ta'ala koju on želi da mi svojim voljom sprovedemo nad sobom. Pa da radi njega to uradimo i da nam bude šta to nagrada Allah, kod Allah subhanahu wa da nam to bude i Kao što sam život možemo pretvoriti i valjda nije Pa tako. Pa čovjek, na primjer, dođe iftar, iftar i požuri sa iftarom, ovo sad, sad što je iftar, požuri sa iftarom, je tako. To što jede sad, sa tim nijetom postaje i va, i je tako. Odagna sehur što kasnije, a tako dok ne bude sigura da je zora izašla, na sebu. I jede sa nijetom, pa tako da bude vitalniji i snažniji u toku posta. A čuva svakako ne smije pretjerivati, tako? Jer to mu neće ovakšat post, nego dodat još potežati, tako? Podavina sebu, je tako da popije nešto da se pije, što kasnije, sad jede i pije, a tom se broji i vare. tako? U noćima Ramazana, kao što je Allah subhanahu ta'ala ohalalio, tako, Ohillu lakum lele tesnijama rasatu ila nisaikum. Dozvoljeno je u noćima Ramazana da privodite svojim ženama. I sam sa posebnim nijetom i taj čin kod Allaha subhanahu ta'ala će mu biti vrednovan kao i ibadet. Po svjedočenju koga? Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam u vašim odnosima, jel tako, imate nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, pa su se sahabi začudili, jel tako, zaprepastili. Otkud i u sebe da imamo nagradu. Pa je Allah, poslanik sallallahu se ne podučio, ukoliko to uradili na nelegalan i nepošten način, da bi imali kaznu, za nije tako, pa su potvrdili da jeste. I shvatili su da i u sebe, pa ako Allah subhanahu wa ta'ala, ako kod Allaha subhanahu wa ta'ala sa prisutnim nijetom za najveće u užitke i za najveću slast, za tako, koju čovjek osjeti na dunjavku, možemo imati nagrad, to jest možemo nijetom to učiniti i baretom, da činimo to, na, jel tako, sa posebnim nijetom, kako onda ostala, ostali, jel tako, sadržaj našeg života kako se onda mogu tako, i zašto onda ne bi ostali sadržaje našeg života mogli prerasti i vade. Svakako da mogu. Pa Allah, Allah subhanahu ta'ala molim da su učini od onih koji će svaki svoj trenutak svojim vijestima i budnošću i opreznošću odagnavanjem gafleta pretvoriti u, u Na kraju ovoga što sam uh, govorio o Ramazanu, spomenut ću još hadith koji je ima Mahmed Rahmanullah Ta'ala, a govori o Ramazanu i karakteru Ramazana i kakve šanse mi imamo u Ramazanu. Pa kaže da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve rekao da Ramazan ima pet svojih posebnih karakteristika. Pa prva od tih karakteristika jeste da je zada iz usta postača bolji kod Allah subhanahu wa ta'ala od mirisa miska. Zada iz usta postača je bolji kod Allah subhanahu wa od mirisa miska. Ovaj zada iz usta postača, posebno iz usta postača. Zašto? Zato što zbog gladi, on tako neprijatan, zada se dolazi iz same utrov, utrobe. Ne misli se na neprijatan zada iz usta zbog neočišćenih zuba, nije to. Nego zbog tako ispražnjene utrobe, pa kiseline, je tako iz Zašto se mislim. Ovaj hadis, ovaj dio hadisa nas podučava vraću jednoj veličanstvenoj stvari. A to je da mnoge stvari koje su za nas neprijatne i koje mi ne volimo i mnoge stvari koje često nam naš nefs i šetan prikazuje odvratni da su kod Allaha satana, wa ta'ala ne samo prijatne, nego izuzetno i najprijatnije, među najprijatnijih stvari. među najprijatnijim stvarima. Pa uzmite i Kad god ti se učini nešto da uradiš u Allahovoj vjeri, pa ti je neprijatno, pomisli ili razmisli da to baš što tebi se čini neprijatnim, da možda nije kod Allaha subhanahu od najprijatnijih i najboljih stvari. Dalje, druga stvar koju je spomenuo Allah poslanik sallallahu a vezana je za Ramazan i nije vezana za nešto drugo, jeste da, Allah, da Allahovi veleci čine i stikvar za postanče. Sve dok ne istane. Čitav dan velec čine i stikvar za svakog postača, sve dok ne, ne istane. Vi znate da velika ima daleko više nego postača na zemlji. Na zemlji. I to drastično više, je tako, po svjedočenjima Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim treća stvar, da Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan uljepšava džennet. U Ramazan, posebnost Ramazana, da Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan uljepšava džennet i priprema ga za njegove odabrane robove. Allaha molim da nas učini sa mojim građanima. Allaha molim da nam podari džennet sa uživanja. Allaha molim da nam podari i da nas povraduje gledanjem u lice milostiv. Da nas nakon džendetske nagrade obradi posebnom nagradom i da budemo od onih koji će dočekati taj trenutak da vide lice milosti. Allaha molim da nam usavi ljubav naša srca, da, da žudimo i čeznemo za tim trenutkom. Zatim, četvrta stvar koju je spomenuo Resul sallallahu alaihi sallam u ovom hadisu kod imama Ahmeda, jeste da u mjesecu Ramazana, ovo što smo spomenuli, da su ukroćeni i sputani šetani. Pa treba iskoristiti tu priliku da su šetani sputani i ukroćeni. I onda je Resul ali alaihi wa selem rekao i bude oprošteno vjernicima u zadnjoj noći Ramazana. Budu oslobođeni od džehennemske vatre u zadnjoj noći Ramazana pa su pitali Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a li to, zato što je to noć u kadr? Pa je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, ne, nego innama juvakal amilu i ida kada amalavu. Nije nego zato što onaj ko radi naplaćuje za svoj rad onda kad završi posao. Onda kad završi posao. Pa Allah subhanahu ta'ala volim da budemo od onih koji će na ovaj način ispratiti mjesec Ramazan, koji će dočekati Bajram oslovljeno džahnemske vatre, kojima će Bajram biti istinska radost. Allaha molim da provedemo mjesec Ramazan budni, trijezni, da ga provedemo kako je Allah subhanahu zadovoljan, da se pripremimo za mjesec Ramazan. Ne mislim da pripremimo prizvere, nego srca i duše da pripremimo za mjesec Ramazan, da se klonimo u Ramazanu sofri, tako, čašćenja, pripremanja velikih raznovrsnih jela, jer onda Ramazan gubi svoj smisao, onda se taj mjesec posta pretvori mjesec izmišljanja, tako, i čežnje za jelima, tako, i pićima. Nije, nego je svakome od nas dovoljno nekoliko zalogaja da ispravi kiću, Da ispravi kiću. Dovoljno je svakom od nas nekoliko luka i man za lugajčića da ispravimo kiću, Da možemo stojati na noćnom namazu i da možemo normalno funkcionisati u toku dana, mjeseca, Ramazana. Zatim da se posebno pripremimo i da iz svoje okoline, životne sredine, svog stana, svog radnog mjesta, uklonimo sve što nas obraća od Allaha subhanahu ta'ala, a što nas približava šeitan. Od televiziji, radije, stvari koje na nas negativno utiče, utiču, je tako? Gledanja raznih emisija, praćenje određenih programa, sve to će nas upropastiti naš Ramazan. naša razmišljanja skroz pogrešnu pravcu nego sve to da ostavimo i da se ukrenemo Kur'anu. Da Kur'an i Kur'anski ajet i Allahov govor usmjerava naše razmišljanje. A ne neki tamo u raznim političkim emisijama da nam nameću ili tako, da nas usmjeravaju, da ćemo mi razmišljati. Ne. Da odagnamo, da izbjegavamo mjesta razvrata i fiska. Razvrata i fiska. Zato što ovaj dunjaluk je vraćao prolaz pogotovo ova omladina, koja je sklona izlazcima, da se kloni toga. Znaj da mognjensko srce više uživa u učenju Kur'ana nego što fasici uživaju u svojim grijesima moćima. Znaj da je slav poslije noći koju provedeš u ibadetu i učenju Kur'ana, čitanju Kur'ana, veća, neumjerivo, neuporedivo veća od slasti koji osjeti hasik u svojim lećima. Čak više on možda neku slasti osjeti. Ali čim ta slast prođe, on osjeti tegogu, bol, nesanicu, glavobolju, kajanje. A pa tako, stresovi, susreti s ovim, s neugodni razgovori poslije toga, sve, savjest, sve ga to smori. A ti koji budeš uživao u učenju Kur'ana, tvoj u žitak se nastavlja. I poslije završenog dijela te drago kad se sjetiš kako je I uvijek uživaš u tome, a posebno žitak se čeka kad sretneš svoga gospodara. I da te on počasti da gledaš u njegovu lice. Nemojte dozvoliti sebi da vam noći prolaze u televiziju. Ne a danju onda da stavate kao lešine. Ne. Provodite noći uz Kur'an, Allahu se okrenite. I ovo je, Ramazan je prilika da svoj život i ritam života ustrojite na način da zatvorite puteve onih koji žele da vas programiraju za sebe i da vas upokore u sebe. A to su taguti. Da tagutima zatvorite vrata na vas. Kako? Pokreni se Kur'anu. Nek Allahove riječi, nek sunet Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, nek riječi Allahovog poslanika sa alaihi haditi, nek to usmjerava svoju energiju i tvoje razmišljanje. Druži se sa tim, pa će Allah stano tada spustiti reke za Posebno i dodatna napomena da u mjesecu Ramazanu, a i mimo mjesec Ramazana, ali posebno u Ramazanu, ne kvarimo svoj post velikim grijesima koji se odražavaju kroz opustenost naših jezika. Gdje kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, men men jeda qavle zuri, wal amala bihi, vol džehle, Sada hađe te lillahi en jeda ta'ama wa šarabahu, ko ne ostavi nepravedan govor, laž i raz po lažima i neznanje ko ne ostavi, pa Allah nema nikakve potrebe, odnosno nije ovdje nema potrebe, misli se ovdje Allah ne želi od tebe da se ostaviš rano i piće. Allah od tebe upravo želi da ti to ostaviš. Pa da posti tvoj jezik, da posti tvoje oči, da posti tvoje srce, da posti čitavo tvoje biće. Da se svakom svojom čelijom okrenemo Allah subhanahu Svim svojim bićem da se okrenemo Allah subhanahu da nas Allah počasti imanom i blagodatima i ljepotama za koje još nismo to tako osjetili, a za koje smo od drugih koji su prije nas bili čuli. Allah molim da nam ta vrata otvori koja se za mnogima od nas ostala zatvorena da je ova tava u za nova. Ovaj mjesec Ramazan je, kao što rekao smo, mjesec Korana i džihada. Allaha molim da ovaj mjesec bude mjesec džihada, da Allah subhanahu ta'ala podari svoju pomoć i pobjed Allaha molim da ovaj mjesec bude mjesec jasnih pobjeda, odlučujućih pobjeda, mjesec u kojima će muđahidi Allahovom voljom i Allahovom pomoći zadati osudne udarce snagama kufra, snagama nevjerstva, onima koji žele da ugasa Allahu subhanahu ta'ala da ih Allah subhanahu ta'ala u ovom mjesecu Ramazanu da je Allah subhanahu ta'ala u ovom mjesecu razoča, da obradi mu'mine, da obradi mužahide, da učest njihove korake, da bude svoj pomoć pobjed. Vas pozivam da ne zaboravite braću koja se bore na lovom putu i krvare, da ih ne zaboravite posebno u ovom mjesecu Ramazanu, i mimo njega i prije njega i poslije njega, da ih ne zaboravite u svojim davama, u svojim zikrojima, u svojim noćnim razima, svojim seždama, svojim rukujima, u svojim tešebudima. Nemojte ih zaboravljati u svojim namazima, poslije ezana, do i kameta. Nemojte ih ispuštati iz svojih sjećanja, sjećajte ih, dovite za njih. Ne bi se Allah svano kada i nama smilovao da budemo od graditelja Islama i islamski vlasti i šarijeta, uspostavljanje islamske, islamske vlasti i šarijeta Allahovog zakona i Allahove pravde, onoga sa čim je Allah zadovoljan, a ukidanje onoga sa čim Allah smano nije zavrli. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, da smila, svima smiluje, da nas u džennet vodi i spasi od džennema, da prijeđe preko ružnih postupaka naši, da nam sramote sakrije. Molim vas, subhanahu wa ta'ala da nas sramote sakrije, da prijeđe preko ružnih postupaka naši, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas smiluje, da uputi nas, naše žene, naše djece, našu djecu, da uputi naše porodice, našu rodbinu. Allah molim da uputi naš narod, da molim da uputi naš narod, molim Allah subhanahu da uputi naš narod, molim Allah da nas učini pretrećamo na hajru i na uputi, da našim sebebom budu upućeni narodi koji žive u našoj okolini. Allah molim da ih uputi našim sebebom, da budemo da budu muslimani, Allahu iskreni robovi našim sebebom kada učestvujemo sa njima u njihovoj nagradi, bez da njima njihova nagrada. Umanji Allah subhanahu ta'ala molim da nas učini uzoritim u islamu, kao pojedince, da nas učini uzoritim džamatima, da prema slučnim uzrobitom skupinom muslimana za kojim će se povesti ovi narodi i koji će u našem putu naći spas, naći oslonac, naći utjevu u Allahovom dinu, u ovom Ramazanu, da mnogi nađu utjevu, da nađu pribježište kod svog gospodara, onda kad su vidjeli da nigdje drugog pomoći i pribježišta nema. Allah molim da nas u je da ispasu dženicu, da poznaje prvo, alhamdulillah, rabljani obzirom da smo malo zakasnili na početku, a onda sam ja dodatno pa tako odudio po starom običaju, vi ste se na to navikli, nadam se. Ostalo je malo vremena da ovo vrijeme, prepuštam vama, vašim komentarima, sugestijama, savjetima, Znači, imam jedno konkretno pitanje. Mi ovaj, mnoga vas su upoznata da mi želimo, znači, kao i drugi drugi stvari, da se vratimo sve salavu Tako i po pitanju, znači, orijentacije i određivanja vremena na vremena. Postoji knjiga gdje se mogu vraćati put, to je cijelo se namaske vremena. Traži. U svakom slučaju, ovaj put ja želim da pitam nešto, nešto konkretno što bi mogla biti prepreka, znači nekakve eventualne suhe. Dolazi e, mjesec Ramazana, mjesec posta, znamo da ne robujemo, znači nekakvoj vakciji u minutu, tako, znamo kako se što bolje određuje akšemski vakat, Mojedin kad zauči da pojedini ljudi ne bi imali šumu po pitanju zašto ovaj uči u minuta prije nego što piše na vakciji. Pa nam to malo zloži i dostalo možda i druga namaska vremena, ali ja sam pri, posebno ovaj, znači, dođestavim za brat pita, moj vas, na tada kolega znajuća nagrada, za određivanje namaske vremena. Mi imamo vaktije, ukoliko se povodim zatim vakcijama, vidjet ćemo, znači, i uporedimo ih sa stvari nastupanja namaskog vremena, vidjet ćemo da postoji velika razlika nekad. U pitanju akšama i stara, ta razlika se nekad kreće između 10, možda čak i 15 minuta pa sunce zađe, a tek nakon 15 minuta ovog ti da je sunce zašto. Dakle, onaj ko vizualno vidi da je sunčeva lopta, da tako i sunčev disk, zašao iza zapadnog horizonta, a da na visovima i vrhovima istočnog horizonta nema više sunčevih zraka, da tako nisu osvijetljeni sunčevim zracima, to je znak da je sunce zašlo i tad nek slobodno uči i nek tad slobodno istavio. Prema tome, tu, tako nas je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam učio, znači da je akšam kad sunce zađe, a ne kad je neko izračunao da će sunce zaći. Tako, mi bolje vidimo je sunce zašlo ili ne, ili neko koji je izračunao to da ono kad će sunce zaći. Znači, Allah sama sallam učinio sunce jasnim dokazom. I jasni dokaz je da tako kad sunce zađe da je nastupilo akšamsko vrijeme. Imaćemo ćemo postići dvije fajde. To je, bit ćemo od onih koji požurivali sa istarom, a Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže, bit ćete na hajdu sve dok budete požurivali sa istarom. Ovaj istar, ne misli se da to bude odmah gozba i večera, nego da se napiješ vode, okrijepiš se, a onda da pristupiš akšan namazu u džematu. Pa onda poslije, ako ima još dvijaci vremena, da se večera, ako bude bilo poslije, potrebi. Tako ćete sačuvati svoje zdravlje. Tako, tako ćete sačuvati sve od Tako ćete veliki, veliki herkost. Tako ćete se namučiti samo. tako. Sad kad si najgladniji, ti odagnavaš Tako uzmeš tamo par zaloga i klanjaš namaz. Tamo dok klanjaš, tako ta glas bude utoljena, onda ne imaš potrebe za potređivanje gdje u jelu. Dobro, to je što se tiče jačan. Što, što se tiče sebura. Mnogi ljudi ne znaju i misli da treba prestati sa jelom i pićem prije nego nastupi zora. Za nije tako, evo, mnogi od vas se tako misli. A Allah subhanahu ta'ala kaže da je kuru mašrebu hatta je tebejena lakum al hajtu al abjedu min al hajtu il asvedi min al tezu. i pijte sve dok ne postane vam jasna, da je tebejena, dok jasno ne vidite u nit zore jasno je je razlikovali od mrkle niti noći. Šta ovo znači? Da se jede i pije ne do predu zoru, nego se jede i pije do zore i kad zora nastupi. Nastupi. Jeste mi Znači nije do pred zoru, nego dok ne postane jasno da je zora nastupila, sve dotad se jede i pije. Ako ovako postupite, onda ćete vidjeti da u vaktiji tamo piše, ne znam ja ukoliko je zora, da poslije toga možda još 45 minuta i više od toga još je noć, još nije nastupila zora, još nije vrijeme saba. Mnogi će ne znam i klanjati saba, ono još noć. Prije vremena. Zašto? Zato što povode za vaktijama. U gradskim sredinama ovdje na Kulivitu teoretski primijetiti. Međutim, ako se malo izmaknete negdje gdje u toku noći, ali tako gdje nije naseljeno mjesto, onda će tu razliku lakše primijetiti i uvjeriti se da sad posebno u ljetnom periodu da su ti proračuni, dakle, da odstupaju od stvarnog stanja. stanja. Zašto ovo posebno govorim, ovo namjerno ističem? Zato što na taj način, znači, vrijeme jela i pića, mogućnosti da jedeš i da piješ se produžava. Pa tako, vrijeme posta se skraćuje. tako, u ovom ljetnom periodu se nekome biti veoma značajno što je pola sata kasnije, tako, napio se čašu vode ili uzeo nečim se ukrijeti. Tako Allah vam dakle, ova knjiga namaska vremena, ja imam nekoliko uzoraka u ovu postoje, ako neko zainteresan, posljedno da pročita, mogu vam dati, znači, besplatan primjerak, pa e, isto tako mogu da, da upozorim da e, nakon što pročitate tu knjigu da je svaki želan za sebe, tako da probate malo to učiti se, podrediti namasko vrijeme, podne namaza, vidjeti. E, mnogi nam svjedoči koji su vjerili da i, podne namaz je u vakti prije vremena, da podne nastupa tek poslije toga, tako da onaj, naše namaze uskladimo sa stvarnim namaskim vremenima, da ne klanjamo namaz prije vremena, da klanjamo namaz u njegovu vrijeme. Allah je nagradi za postavljeno pitanje. Allah vas ovaj za Thank you. da sami izvedbe na, na, na, tom, na propisivanju. Prvo da sad ćemo razan pa da malo razmislim. Allah najbolje zna da nema zapreke, znači da sam bude angažovan na tom propisivanju. Jer tu nema nikakve potrške, nikakve To je samo tako bilježenje postojećeg de facto stanja. Allah najbolji zna. Molim Allah da oprosti sam pogrešio. Smatram da nema uh, nikakve direktne podrške tagucima, ni njihovom sistemu, ni Ali, ovo je pita, pita sestra, Denika rekla je da li se teravija može, a, može klanjati u pola deset i zašto. Dakle, ovo su pitanje sestara koji još tamo SMS, jel? Ja. Ovaj, e, jacija se može klanjati kad nastupi noć. Noć nastupa, kako je Resul sa ali je sedam, onda rekao je vjerojatno onda kad nestane crvenila na zapadu. Dakle, nestane tragova sunčeve svjetlosti, pa tako ne bude zapadni horizont drastično drugačiji od ostalih osvijetljen i kad pogledaš horizonte da odmah vidiš gdje je zapad i gdje je sunce zašlo. Kad nestane tih tragova i kad nastupi, nastupi potpuni mrak, sad je vrijeme ja, si Učenjaci na ostalim prostorima su to posmatrali i vidjeli da to otprilike bude oko sat i po vremena po akša. Po akša. Pa mi nećemo reći pola deset, nego sat i po vremena od akšanskog namaza, sat i po vremena od akšanskog namaza kad vi učite, a ne kako piše u aktivu, Sat i po vremena od ezana, kad vi proučite i vidite da je sunce zašlo, i ste ponovo i provjerite zapadni horizont. O pa tako, ovako je nastupila noć i nema jasnih znakova, sučeve, svjetlosti, crvenila na zapadu, učite jedan za ću i klanjati, ću Ne samo sad, znači, nego čitav godinu. Tako vratite i ne, ne bojte se da ste pogriješili, znači vas, vi niste zaduženi da, da imate laboratoriju za vraćanje, jel tako, kretanja, neredskih tijela, nego ono što vam je Allah dao od očiju, da upotrijebite, da vidite ima sunca, nema, zašlo, ima svjetlosti, sunčeve nema, mrak nastupio, učezan. Ovaj din je lak. Znači, ne dajte nikome da vam komplicira, nameće, i što god može da se olakša, olakša. Allah vas da da da u osnovi, znači, mnogi prigovaraju da između muškog i ženskog dijela mjeseči da postoji neki je vrsta pregrada. I tijelo im kaže da bi namaz bio ispravan da žene vide iz sakove Allah najbolje zna, ja smatram da, da je to a, uslov ili da je to šart za ispravnost namaza u džematu muškarac. Tako. Jer je cilj da muški safovi budu zbijeni. Kad se kaže zbijte safovi, misli se da imam ne bude predaleko safova naprijed, da safovi jedan od drugog ne budu daleko i da svaki pojedinac unutar svakog safa ne bude odmaknut jedan od, od drugog sve bude izbijeno i da nema nekog prekida između sapova. Sapova muškaraca, tako. Dok, vidjet ćemo čak i u, u haditima Allahog poslanika sallallahu alaihi sallam, da je on savjetoja i nastojao da rastavi sapove žena od sapova muškaraca. Pa je hvalio muškarci koji žive u prvi sap, tako, a hvalio žene koje idu u zadnji sap. Pa muškarci redaju sapove od prvog, a žene redaju sapove od za, zadnjih sapa. Da bi bilo što dalje od muškaraca. Pa je iz se vidi da je nastojen, odnosno da šarijatska smjernica jeste da se sapovi žena i muškaraca razvoji. Sa tog aspekta smatram da nema smetnje da između muškog i ženskog meći znači da bude u zid. S tim da trebaju one, znači da, da imaju zvučni kontakt sa, sa džematom, da mogu pratiti džemat zvukom, tekvirima, da čuju namaz. Međutim, postavljaju onda ovi koji se već postavljaju, postavljaju pitanje šta ako imam pogriješ i ustane na treći a žena neće to vidjeti. E u tom slučaju kad žene primijeti da se desiva nekako, je tako, da ne mogu više pratiti mama da nešto se desilo, neka nastavi nama same svaka za svoju pojedinačno. problem je tako, na taj način riješen. Ja zastupam mišljenje da takva smetnja, znači da, da tako nešto ne smeta. Ovdje je postavljeno pitanje da između muškog i ženskog da postoji kuhinja. To je namjenski kuhinja, međutim ta kuhinja u ovom slučaju je zatvorena vratima, je tako, i ostavljena prostoru ženskog mjeseca. Tako, žene mogu da koristi sad taj prostor u toku predavanja, u namaza, pa tako, mogu da budu u tom prostoru, jel ne mogu? Mogu. Dakle, nije pitanje između nas i njih je samo zid. Ja bi tako definisio pitanje, da tako ćemo dati odgovor, Allah najbolje zna. Tim da, da svakako, ne znam sad, uh, koliko je to izvodio, da svakako je bolje je tako da, da nešto tako tu ne bude koliko je demat u financijskoj situaciji da se mes, dio meseča da proširi, da se tako ne investi na neko adekvatnije mjesto. Međutim, smatram da ovako stanje ne smije Allah najbrezi. Hvala sam E, Držite ovaj, e, žena koja je bolesna i koja prima lijekove, da li je njoj ovaj, da ona mora postiti ili, ili tako i sve ne Bilo ko, i žena i muška, tako, bilo ko, znači, ukoliko je bolestan ima neku terapiju koja mu je neizbježna i ne može ju odgoditi, tako, i mora uzimati lijekove u toku dana, tako, dok postane. On ne može postati. Tako. Sve zavisi od stepena te bolesti, koliko i od e, procjene ljekara, koliko su ti lijekovi nužni da on mora uzeti u tom terminu, ili se može uzimanje tih lijekova i odgoditi, tako da uzima svaki 12 sati ili o čemu se radi. Ali u osnovi onaj ko pije tablet, on ne vidi starije. Zato što je pijena, tako, ovaj, uzima lijekove oralno, kako oni kažu, znači kako se uzima hrana i piće i time je prekinut post. Ako se radi o hroničnom oboljenju za koje se ne nada o zdravljenju, on će platiti za svaki dan firiju. Poskupa. Ta je za svaki dan je da nahrani nekoga, znači jedan obrok za nekoga. Umjesto što on ne posti, znači drugoga da, na, da nahrani. سئل je اليونس Dojda i trudnica također, znači, e, moj savjet je da se i trudnice trude da posti. Zato što, znači, mlada žena, tako Allah najbolje zna, e, rijetko dočekaju koji Ramazan, ili je trudna ili doji djete. znači, tako, alhamdulillah, stanje u našim porodicama. Dakle, da se trude da, da što više posti. O tako. Pogotovo znači, e, ako nema nikakvih tegova i nema nikakvih očitih znakova da će to škoditi njoj ili, ili bebi. E, Dojlja pogotovo, znači, može pratiti stanje, o tako, može dio dana da posti, pa kad se poboji da, da će prestati mlijeko, da istari, je tako, pa opet da, da posti, pa kad se da će prestati mlijeko da istari, tako da smanji broj dana koji će ostati za napaštanje. Inače sam stala, znači, od svih razilaženja, tako da svaki dan koji se istari da je osnova da treba da se naposti. Da je osnova da se treba naposti. Allah ono najbolji zna. Jedan brat se upit, koji je kazala, prirastio vjeri, kad sad a maldade dos jovens que estão olhando meu, que casar-se e para casar, O que está no eu, né? o vai com o pai, tá, tá, vai, eu, o pelo não irá, não, mas vai cuidar com tudo com meu, que eu, né? não colhendo, né, não vai, não é só na autoria, o vai, tratar-me, tentar tá, chegar a tarde, vai, não se doido, não sei onde está ovaj, i tako postoji. to ispravno tako u njih, znači, intenzivne, sad kad dođu ovaj sebi na timci, znači, ko se sada okrenje, skroz, onda bude noć. Bukvalno tako, ne znam, jedan sat, uvijek samo i sata dana bude tako. Dok se dokle god u tim područjima, a, e, polarnim područjima, dokle god se može razlikovati dan od noći, Allah najbolje zna, oni trebaju tako da postupaju. Dok god se može razlikovati dan od noć, od noći. Međutim, u nekim područjima se jasno i ne razlikuje u tim periodima dan od noći. Nego ono, to tako sad u ovom periodu, sunce praktično i ne zađe, nego čitavo vrijeme se tu praktično iza horizonta malo primijeti i osjeti da sunce kako se tako iza greba. E, u tom slučaju, ako je takva atmosfera da, da se jasno razlikuje rano od noći, onda će ići po procen, po proračun. Tako rasporediti te dnevni namaza na pet, tako približno znači. I tako, za najbližim područjem se povoditi prema njegovim procenima. Allah najbolje. Dobro, ima i pitanje, Rušu. tu koja vam zara rekli smo, znači da šta kvari post, sve ostalo ne kvari. Znači koristenje mislaka ili čestice i, i pasti za, za zube, ne kvari post, nije pokuđeno. čak se više pohvalno je da u toku Ramazana i u toku posta tako čistite zube, čuvate zdravlje, kao i van Ramazana tim da prilikom uzmanja abdesta i prilikom čišćenja zuba i e, zubi i pranja zubi i tako dalje, prilikom čišćenja nosa, prilikom uzmanja atesta, treba da vodite računa da se trudite da ne probutate takvu vodu, da vam ne ode voda iznosa u, u trogu. A ako se to nenamjerno desi, post nije Odbaran je tek onda ako se to namjerno desi. Dakle, uzima šabdet i osjeti da je nehotice koja kao potišla niz grlo, kao da se ništa nije ni desilo. Jeste me razumili? Allah vas vam. Ali mi sam našto je sa funkcijom naslova. I funkcija zasmo ja da malo samo pojasniš kako ona zna. Ma pa, u sebi onda dođe do, do stanja da se mora uzeti jednost iz kad e, se oteža disanje, tako znači, je stvari znak su uče. Ja, evo. Mogu ja ono. Ja sam aslančar 40 godina. Ja. I koristim tu istu funkciju. Ja. Unutra se nalazi lijek takozvani slabostanom, koji šire bronik branije. U brizgal ulazi u obliku zrak. Ja. Kao, res, res, kao plin, kao zrak. Kao plin, kao zrak. Ja. I pomaže disanje. Sad neka post, zato što je znači, raspravljala ulema o tome da li mirisi, dimljeni mirisi koji se koriste u, u područjima arabskog svijeta, tako radi je kraljenje, tako da li to kvari post. Miris koji se stavlja na žar, pa dimi i taj dim da se udiše, usmrtne, ne kvari post. Prema tome i taj plin, kao plin koji se udiše i unosi u pluća, ne kvari post. Allah Jer to nije ništa branjivo, tako To je samo vaše samo znači onda ovo samo ništa. Dobro. Šta je specifično pitanje, šta ćemo se Kaže, ja ne mogu To je meni jasno. Znači, nije tijete godine, Šta ćemo sa čovjekom koji, koji s tim ne može da na kraj? Kakav je njegov stav sa općenito, kakav je, kakav je njegov, njegov pitanje odnosno na kompletnu i pobire znači se ne postoje. Da neko kaže meni je teško da postoji, a tako. Povraćam se, tako dođe nešto. Ja. E, nije opravdanje da ne postoji jer ne postoji niko na dunjalku ko ne, ko ne osjeti tegovu prilikom posta. Kad bi ta tegova bila, znači kad bi se uzimala u obzir s aspekta šarijata, onda post nikako ne bi bio ni propisan. tako? Ali Allah subhanahu ta'ala pored toga propisao post. I još kaže, ribu u viku moli Jusova, Allah želi da vam lakša, ne želi da vam oteža. Da pa ako ste bolesni ili na putu, postite isti broj drugi, danas, tako. Pa on ima obavezu da posti, pa ako mu dođe zlo i tako zavrtovava se ili loše mu bude, da prekine post, pa tako, i taj dan da, napo, da naposti, pa tako. Pa sutradan opet da zaposti, pa ako ne isposti, da dođe mu loše da prekine post, a da tek onako kaže, ne, mene je to teško, ja ne mogu to, u stvari, nekim njegovim rezonom da ne može, tu kod Allah subhanahu ta'ala neće biti iskog Neće biti Jer takve tegobe i teškoće se i osim. Pa tako. Jer uh, naređenje borbe na Allahovom putu i džihada je je od posta. Tako. I da neko kaže, znaš, ja ne mogu se boriti. Mogu glavu izgubiš. I da kaže, vidiš, ja, to je moje ja ne on tako? Da, stari, vidiš, sve toliko smije. Tako Ja ne mogu postiti ne neugodno kad sam je propisan, ne, na nema nikakve težine, takav izgovor na vagi šarijata. Ako nema neki vraćamo tim pitanje šta je sa musafirom, staviti postoje musafir, primu tokom dana, recimo jedan sat Ko e, zna, putuje, treba da zapusti normalno. Još nije izašao i mjesta bola. Eh, na putu, na putu se može postiti Ako ne, ja, a može se ih staviti. Dakle, nije zabranjeno na putu posti. Postima koji tu tegoba. Ako pravi neku posebnu tegobu na putu, e ta tegoba se uzima u obzir. I onda je bolje da ih stavi pa da naposti. Ako nema neke posebne tegobe, možda je bolje da, da posti i bez obzira što se naput tek teku toku dana, tako. Ali ti je mora da zapusti? je ja se taj dan, a onda kad krene naput, ako je ta podoba, je tako, onda će ih tamo na muziku. Evo ti se mi. oba, jer znači, prije, samo znači, i drugi generacija, jel, i prevesti i ne znam, još krajeva koji, znači, pogledajte, baš sutra, znači, imamo u Turnici ovaj, druženje i znači, bit i za sestre, znači, odvojno za, za, za djecu. Znači, danas, ovaj, ima atika, znači, ovaj, i ovce sa burom i odazovce sa komošte i porostama nek se, jel, i na nume druže, a znači mi ćemo odavde bezbediti suze, ovaj, koji, koji on znači, zaboravim već jedno, znači, urećemo se oko pola devet, znači, u puta do da krenemo, gore ćemo biti dodeseta, a, a kita je ovaj poslije da namaza, za pa eto, znači, ono što treba se ponijeti u osnovi, možda dalje su neki do kita, budu glavi, sve biće, to, mi ćemo biti uglavnom među muški, a, a će imati, znači, posebno, Ovaj, kod jedne kuće, znači, zastave prostor, ovaj, na, imaće i pa tako mogu ponijeti neki, ako budu deki, deke, deke, neki, tako ko za isto je to za, tako to, pa da pa da gledam, pa ko nema auta, znači, budu nek dođe ovdje, ovaj, u devet, pa bit će auta, ćemo se, uglavnom, svi ćemo se prebaciti, ako da, ovaj, Не, я после пара этого не стою, чека не смешно. Понятно.